Կայացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ազգային ժողովների արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Կլոր սեղան նվիրված պետական անկախության մասին հանրակրվեի սահմանադրության ընդունման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան։ Նալբանդյանը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Ղարաբաղյան հարցի խաղակարգավորման ուղղված Հայաստանի Հանրապետության ջանքերը։ Տեղի ունեցել Արցախի ազատամարտիկների միության հադրութի տարածքային միավորման ընտրական կոնֆերանսը։ Արցախի գլխավոր դատախազն Մայրբոհում խոսել է կոռուպցիայի խնդիրների մասին։ Այսօր ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 3-ից 9-ն ընկա ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը շարունակել է մնալ հարաբերական հանգիստ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Բացի ռազմական զինատեսակներից շփման գծի հյուսարևելյան հատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն պաշտոնական Բաքվի քարոշչամեքենայի հայկական բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ ամեն օր տարածվող միօրինակ ու միապաղաղ հաղորդագրությունները, ինչպես նաև դեկտեմբերի 8-ի տեղեկատվությունը, թե իբր Արցախյան բանակը խոշոր դրամաչափի գնդացիրներից եւ ականանետերից կրակ է վարել Աղդամի շրջանի Օրթակ Հարվենդ բնակավայրի ուղությամբ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ երբեք չեն թիրախավորում խաղաղ բնակավայրերը, իսկ առաջնագծում հակարակորթի հետագա սադրանքների դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնելու է ադրբեջանական կողմի վրա։ Այսօր Ստեփանակերտում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ազգային ժողովների արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովների համատեղնից տվարում էին հանձնաժողովների նախագահներ Արմեն Աշոտյանը եւ Արզիկ Մխիթարյանը։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ով կարևորել է Արցախի եւ Հայաստանի խորհրդարանական հանձնաժողովների փոխհամագործակցությունը արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու ու խնդիրների լուծմանը նպատակաուղված ջանքերի համատեղման առումով։ Մենք հայկական երկու հանրապետությունների միջև համակողմանի հարաբերությունները զարգացնելու պատկառելի ճանապարհ ենք անցել եւ այդ ամենի մեջ միջխորհրդարանական կապերը լուրջ տեղ են գրավում։ Միասնական տնտեսական, ֆինանսական, լեզվական, կրոնական, կրթական ու մշակութային միջավայրը բնական ձևով ենթադրում է նաեւ արտաքին դժվարություններին եւ արտահրավերներին դիմակայելու միասնական ճակատի անհրաժեշտություն, որի կառուցվածքում իհարկե երկրորդական հարցեր չկան, բայց որպես միջազգայինորեն ընդունված ու մշտական գործիքակազմով գործառույթ արտաքին քաղաքական հարաբերություններն են սեփական ազգային միջազգային շահերին համապատասխան։ Անհնարին է չնկատել, որ միջազգային կապերի ընդլայնման ուղղությամբ խորհրդարանականների ներգրավվածությունը գնալով աճում է։ Միայն մեկ համեմատություն կարելի է բերել գործնական հետարկությամբ մեր երկիր այցելող օտար երկրացիների մեջ падգամավորները երկրորդ տեղում են լրագրողներից հետո։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը նշել է, որ բազմաշերտ ու բազմաբնակավար հարաբերությունների հաստատմանը զուգահեռ կյանքի են կոչվում բոլոր բոլոր միջանձնաժողովային պայմանավորվածությունները։ Մեր երկու խորհրդարանների միջև հարաբերությունները շատ բազմաշերտ են ու բազմաբնակավ են։ Մեր նմանատիպ շփումները լեգիտիմացնում են նաև ձեզ ներկայացնելու հանգամանք արտաքին քաղաքական ասպարեզներում։ Հայաստանի խորհրդարանի դերակատարությունը արտաքին քաղաքական դաշտում այս ամիսների ընթացքում կտրուկ աճել է։ Դրա մասին են վկայում բոլոր այն եւ թվային եւ օրակական ցուցանիշները, որոնք խոսում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ խորհրդարանի, խորհրդարանի ղեկավարության, հանձնաժողովի բարեկամական խմբերի պատվիրակությունների ներգրավման մասին։ Բոլոր այն պանորացիաները ընկերությունները միջանձնաժողովային համագործակցության որ ձեռք են բերել կյանքի են կոչվում։ Մենք շարունակելու ենք հրավիրել եւ մասնակիցը դարձնել Արցախի խորհրդարանի ոլորտային պատասխանատուներին, մեր հանձնաժողովի կողմից հրավիրված լսումներին, վերլուծական խորհրդի աշխատանքներին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը նախադասել է այն օրակարգը, որի շուրջ կշարունակվեն համատեղ նիստի հիմնական քննարկումներն ու աշխատանքները։ Նիստի ընթացքում երկու գործընկեր հանձնաժողովները կքննարկեն Արցախյան հիմնախնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին քաղաքական օրակարգում, ինչպես նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակներում Հայաստանի եւ Արցախի համագործակցության հերանեկարները, Հայաստանի արտաքին քաղաքական վերջին զարգացումները։ Տեղեկացնենք, որ Արմեն Աշոտյանի գլխավորությամբ Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակության կազմում են հանձնաժողովի անդամներ Կարեն Բեկարյանը, Շիրակ Թորոսյանը, Արայիկ Աղաբաբյանը եւ Արտակ Զեյնալյանը։ Համատեխնիստի քննարկումներին հրավիրվել եւ մասնակցում է նաեւ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայելյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանի գիտահետազոտական կենտրոնն ու Արցախի երիտասարդ գիտնականների միավորումը երեք ազգակերպել են կլոր սեղան նվիրված պետական անկախության մասին հանրակրվեի համանadrության ընդունման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչ է սահմանադրությունը եւ որքանով ենք մենք ծանոթ նրա դրույթներին այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար Արցախի երիտասարդ գիտնականների միավորումը սորցարցումներ է անցկացրել։ Կլոր սեղանի ընթացքում միավորման նախագահ Ավետիք Հարությունյանը ներկայացրել է այդ հարցումների արդյունքները, որոնք նրա գնահատմամբ մտահոգիչ են։ Նշենք, որ հարցումն անցկացվել ավագ դասարանցիների ու երիտասարդների շրջանում 455 մասնակցի ընդգրկմամբ։ Լիովին ծանոթ են պատասխան տվել են 21%-ը, աշակերտներին 3 33.5%։ Հիմնականում ծանոթ եմ 56%, աշակերտների տարբերակում դա 65%-ն է։ Հիմնականում ծանոթ չեմ 14%, այն տարբերակում եղել է 28, այսինքն կեսը, եւ ընդհանրապես ծանոթ չեմ 6%, 29%-ն աշակերտների շրջան։ Պես նկատում ենք, սա լուրջ խնդիր է։ Սա ոչ թե փաստաթուղթը ընթերցելն է եւ այլ դրա կարեւորությունը արժեքը հասկանալն է եւ դրանով ապրելը։ Միաժամանակ նկատենք, որ 2017 թվականի համանդրության ընդհանուր նախորեին բավականին ակտիվ քարոշչություն է իրականացվել։ Ա Ահա թե ինչու համանadrության ընդունումից հետո էլ այն պետք է հանրային քննարկումների առարկա դառնա։ Միջոցառման նպատակը նաև դա է, նշեց Ավետի Խարությունյանը։ Փլորսեղանի կազմակերպման նպատակի հետապնդում բացահայտել այդ իրադարձությունների արժեքը, դրանց նշանակությունը մեր պետության, պետականության կերտման գործում, ինչպես նաև բացահայտել որոշակի հիմնախնդիրներ թե համանadrության ընկալման, թե նրա առանձին դրույթների իրացման հետ կապված։ Միջոցառմանը նշվեց նաև, որ 2018 թվականին ի նշանավորումն համանadrության ընդունման առաջին տարեդարձի Արցախի երիտասարդ գիտնականների միավորումն ու Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը կկազմակերպեն գիտաժողովներ եւ այլ միջոցառումներ։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վիեննայում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների 24-րդ խորհրդի աշխատանքների մասնակցող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ԵԱՀԿ շրջանակներում Հայաստանի ներգրավվածությունը, տարբեր հարթություններում արկա համագործակցության առնչվող հարցեր։ Նախարար Նալբանդյանը գլխավոր քարտուղար Գրեմինգերին է ներկայացրել Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացն առանց մղելուն ուղված Հայաստանի ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համար համանախագահ երկրների ջանքերը անդրադարձել Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած հանդիպումներին։ Ռուսաստանը կշարունակի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ հավաքական աշխատանքը։ Այդ մասին ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Յուրաքանչյուր հակամարտությունում պետք է հասկանալ, թե ինչն է այս պահին առաջնահերթություն, բայց նաև անհրաժեշտ է հենվել որոշակի ընդհանուր մոտեցումների վրա եւ դրանց մեջ առաջնայինը հակամարտության կողմերի միջև ուղիղ երկխոսությունն է, որը կա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, որը ցավ ցավոք դեռ չի տալիս լուրջ առաջընթաց, բայց այն փաստը, որ երկխոսություն այս տարի կայացել է նախագահների մակարդակով եւ բազմիցս արտգործնախարարների մակարդակով, մեզ դրական է թվում, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Կայացել է Արցախի ազատամարտիկների միության հադրութի տարածքային միավորման ընտրական կոնֆերանսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Աշխատու ժամանակաշրջանում կատարած աշխատանքների մասին զեկուցումով հանդես եկավ Արցախի ազատամարտիկների միության հադրութի տարածքային միավորման խորհրդի նախագահ Իվան Ավանեսյանը։ Ըստ զեկուցողի Շրջանի 30 համայնքային միավորումներում տեղի ունեցել հաշվետվոն դրական ժողովներ, որտեղ ընտրվել են միավորումների նախագահներ եւ պատվիրակներ շրջան 7-րդ կոնֆերանսի համար։ Այսօր հադրուտի տարածքային միավորման ազատամարտիկների թիվը հասնում է 1200-ի։ Հադրուտի տարածքային միավորումը իր հնարավորության սահմաններում ամեն ինչ արել է նպաստելու հանրապետության կայացմանը, նրա մտանկության ապահովմանը, նշեց Իվան Ավանեսյանը։ Մանրամասելով կատարած աշխատանքների Իվան Ավանեսյանը միաժամանակ նշեց, որ հադրուտի ազատամարտիկները եղան մի շարք սահմանային գծերում Ապրիլյան քարոյա պատերազմը մեկ անգամ եւս հապացրեց, որ միավորման ազատամարտիկների միակուր են եւ ամեն ինչ անում են հայրենի սահմանները պաշտպանելու համար։ Համաձայն օրակարգի երկրորդ հարցի բաց քննարկությամբ ընտրվեց 13 հոգուց բաղկացած խորհուրդ, նախագահ ընտրվեց Իվան Ավանեսյանը։ Այնուհետև ընտրվեց 40 ազատամարտիկներ, որպես Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովի պատվիրակներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Դեկտեմբերի 8-ին կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ Արցախի պետական համալսարանում իրավաբանության բաժնի ուսանողների հետ հանդիպել եւ դասախոսությամբ հանդես է եկել Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը։ Գլխավոր դատախազը կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վիճակագրական տվյալներ է ներկայացրել ըստ տարիների, ըստ հոդվածների, ըստ համակարգերի եւ ոլորտների, ընդգծելով հատկապես հանցագործություն բացահայտում հարաբերակցությունը եւ այդ գործում քաղաքացիական հասարակության դերակատարությունը։ Վաղուց ժամանակն է, որ հասարակական գիտակցությունը զուգորդվի իրավապահ մարմինների գործառույթներին։ Հասարակության ներգրավվածությունը օր առաջ կբերի հանցագործությունների, այդ թվում կոռուպցիոն ռիսկերի մակարդակի նվազեցմանը, նշել է գլխավոր դատախազը։ 2015 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը որոշել է դեկտեմբերի 9 հրճակել ցեղասպանության հանցագործությունների զոհերի հիշատակի արժանապատվության հարգանքի եւ այդ հանցագործության նախազգուշացման միջազգային օր։ Ամսաթիվն այսօրն է ընտրվել, քանի որ 1948 թվականին այդ օրը գլխավոր վեհաժողովը ցեղասպանության նախազգուշացման եւ դրա համար պատժելու մասին կոնվենցիա է ընդունել։ Բանաձևի նպատակը Հայաստանի ջանքերի լրացումն էր ուղղված ցեղասպանություն հանցագործության դեմ միջազգային գործունեության խթանմանը եւ համախմբմանը։ Կանադայի հայդատի հանձնախումբը Կանադայի կառավարությանը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին հայկական պատմական, մշակութային եւ կրոնական հուշարձանների ոչնչացման համար։ Կանադայի հայդատի հանձնախումբը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի կողմից Նախիջևանում հայկական գերեզմանոցի ոչնչացման 12-րդ տարելիցի նախաշեմին։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ 2005 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Ադրբեջանի իշխանությունները սկսել են ներկայում Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հին հայկական ջուղա քաղաքի գերեզման սահմանատան վերջնական ոչնչացման գործընթացը։ Մուսուլմանական երկրների բնակիչներն բողոքի ակցիաներ են անցկացնում իրենց քաղաքներում ընդդեմ ԱՄՆ նախագահի Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշման։ Եգիպտոսում հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են Կահիրեի Ալ-Ազհար մզկիթի մոտ։ Նրանք Պաղեստինային դրոշներ են ծածանել եւ բացականչել։ Երուսաղեմն արաբական է, ոչ արևմտյան է, ոչ էլ արևելյան։ Հոգով եւ արյան Պաղեստինի հետ ենք մարզասերների համար։ Մենք կողմ ենք միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշմանը, որ խթանիչ օգտագործած մարզիկները պետք է պատժվեն, բայց դրանից մաքուր մարզիկները չպետք է տուժեն։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի սպորտի նախարար Հրաչ Արոստոմյանը, ով Հայաստանի սպորտի ներկայացուցիչների, օլիմպիական չեմպիոնների եւ գործող առաջատար մարզիկների մասնակցությամբ ներկայացրել է Հայաստանի սպորտի նախարարության դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի պատժիչ որոշման վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ հակադոպինգային բազմաթիվ խախտում մրցումների համար Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն Ռուսաստանին զրկել է 2018 թվականի զմերային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Երբևէ հակադոպինգային խախտում թույլ չտված եւ օլիմպիական ուղեգիր նվաճած ռուսաստանցի մարզիկները կմասնակցեն չեզոք դրոշով եւ կկոչվեն օլիմպիական մարզիկներ Ռուսաստանից։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի սպորտի նախարարությունն ու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ զորակցելով Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքականին եւ Ռուսաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին